بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب اللعان حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللعانين لا يكونون يوم القيامه شهداء ولا شفعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سدو بسنهمين باب از ابواب صحیح در مفرد امام بخاری باب اللعان کسی که زیاد لعنت میفرسته لعنت میکنه 240 حدیث حدیث ابو الدرداء رضی الله عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان اللعانین کسانی که اهل لعنتن یعنی زیاد لعنت میگوین لعنت میفرستن بر این و اون از یک نعمتی روز قیامت محروم میشن لا یکونون یوم القیامه روز قیامت اینها گواه نمیشن بر کسی لا یکونون یوم القیامت شهدا ولا شفعا و در حق کسی شفاعت هم نمیکنن نه گواه میشن بر کسی و نه شفیع کسی یعنی چی گواهشون بر کسی پذیرفته نمیشه ما چنانچه در قرآن داریم الله جل و علا میگوید فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیده فکیف اذا جئنا بك من كل امه بشهید در تفسیر این آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین میفرمایند یجیء النبی و معه الرجلان پیامبر میاد دو نفرم همراهشان. و یجیع النبی و معه الثلاثه پیامبر میاد و سه نفر همراهشن و اکثر من ذلك و اقل بیشتر و کمتر یعنی بیشتر از دو سه نفر و پیانبری هم کمتر فیقال هل بلغت قومک بهش گفته میشه به اون پیامبر آیا دین را به اون مردم رسوندی به قومت رسوندی فیقولو نعم بله آری فیدعا قومه قومش صدا زده میشن بیایید این پیامبر واقعا راست میگه فیقال هل بلغكم هذا آیا ابلاغ کرده بود این پیامبر فیقولون لا میگن نه این پیامبر به ما نگفته فیقال من شهد لك کی به تو گواه داده فیقول محمد و امته محمد و امته فتدعى امه محمد صلى الله عليه و سلم فیقال امت محمد صلى الله عليه و سلم صدا زده میشه و به اونها گفته میشه هل بلغ هذا آیا این پیغمبر ابلاغ کرده فیقولون نعم میگن آری گواهن بر ها گواهن بر پیامبرا و دعوتشون و بر قومشون امت محمد صلی الله علیه و سلم این شهید بودنه گواه بودنه خب سوالی که الان اینجا جوابتون خواهید گرفت بحث اینه که لعنت سبب میشه که از این گواه محروم بشید این گواه هم کی میده محمد و امتش علیه الصلاه و السلام یعنی تو جزء امت محمد نخواهی بود روز قیامت سخت سخت نیست لعنتت سبب بشه تو از این مقام از این جایگاه محروم بشی و از دست دادن این جایگاه از دست دادن همراهی با کیه محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم و وما علمكم بذلك فیقولون اخبرنا نبینا بذلك میگه از کجا میدونید که این پیامبر راست میگه میگن که پیامبرمون علیه الصلاه و السلام خبر داده ان الرسل قد بلغوا که پیامبران ابلاغ کردن فصدقنا و هم او را باور کردیم قال فذلكم قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس شما گواهید بر مردم و يكون الرسول علیکم شهیدا این حدیث بخاری و دیگران از ائمه روایت کردن پس این روز قیامت و گواهی که امت محمد از اون برخوردار میشن و این یک فضیلته و محروم شدن از اون یک عقوبته محروم شدن چیه؟ عقوبت برخوردار شدن فضیلت بعضی ها گفتن که مقصود این که در این دنیا گواه نمیشن یعنی شهادتشون گواهشون در این دنیا پذیرفته نمیشه و بعضی ها گفتن که شهادت در راه الله پیدا نمیکنن نه این حدیث واضحه چون نص حدیث میگه ان اللعنین لا یکونون یوم القیامه مقیدش کرده به روز قیامت هرچند که گفتن بعضی ها گفتن که مقصود شاید در این دنیا باشه که ما نباید گواهشون را بپذیریم بر علیه کسی ای کسی اهل لعنت بود و بعضی ها گفتن که نه مقصود اینه که اینها توفیق شهادت در راه الله را پیدا نمیکنن کنن صحیح گفتیم چیه صحیح اینه که در روز قیامت از این فضیلت گواه بر امت ها محروم میشن و از این که امت محمد باشن علیه الصلاه و السلام پس از این فضیلت محروم میشه شخص با لعنت زیاد فرستادن و همچنین از فضیلت دیگر و اونم شفاعت کردن در حق کسی حق پدر مادر دوست رفیق همسر فرزند یک فضیلته که انسان کسی را شفاعت بکنه انسان از یک منت الهی نعمت الهی محروم بشه این محروم شده از یک فضیلتی قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد العزیز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا دویست و چهل و یکمین حدیث از احادیث صحیح در مفرد ما بخاری رحمه الله و اسکن فسیح جنات حدیث ابی هریره رضی الله عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا صدیق صديق كي مؤمن متقي والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والذين آمنوا مؤمنين كيان كسانك بالله ورسوله الله و أنا صديقا لا ينبغي للصديق مؤمن صديق كتصديق تصدیق الله ورسوله نبايت دعان وش اگر الله ورسوله دوست داری و بهشون و به الله و رسولش ایمان آوردی شهادتین گفتی اشهد الله اله الا الله و محمد رسول الله پس لازمه این گواهت اینه که تو اهل لعنت نباشی اهل ناسزاگویی و بدگویی نباشی زبان پاکی رو داشته باشی این لازمه یه تصدیقت و اون گواه حقته اشهد ان اله الا الله و محمد رسول الله بعد عملت موافقه باید گفتار عملت موافق اون ایمان قلبیت باشه ایمانی که اووردی با اون قلبت و با اون زبانت اقرار کردی باید عملت هم موافق اون باشه این نباشه که قلبا ایمان بیاری زبانان هم اقرار بکنی ولی عمل چیز دیگه بگه عملت فحش و عملت ناسزا و بدگویی و بددهنی و ناسزاگویی و نه مؤمن زبانش پاک تمیز درست راستگو درستکار نه قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي ظبيان عن حذيفه رضي الله عنه قال ما تلاعن قوم قط الا حق عليهم اللعنه دویست و چهل اثر از آثار صحیح ادب مفرد امام بخاری رحمه الله اثر حذیفه رضی الله عنه که میگوید ما تلعن قوم قط هیچ قومی نیستن که همدیگر رو لعنت کنن الا حق عليهم اللعنه مگر اینکه دعای اونها در حق هم دیگه پذیرفته بشه این داره دعا میکنه بر علیه اون اونها هم دعا میکنن بر علیه اینها دعای اونها بر دیگر استجابت میشه الله ما را دور بگردانه از این صفات و رفتارهای ناپسند و زشتی که الله دوست نداره قال المؤلف رحمه الله باب من لعن عبده فاعتقه حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن ابيه عن جده قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبه مرتين او ثلاثا فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود صد و سیومین باب از باب صحیح عدم مفرد حدیث 243 امن عایشه رضی الله عنها میگوید که ابوبکر صدیق بعضی از بردگان خودش را لعنت میکنه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب نکوهش و انکار بر ابوبکر میگوید اللعانون والصديقون یعنی میگه میشه با هم دیگه جمع بشه اون کسی که اهل لعنت لعنت فرستنده هست بر دیگران و اون کسی که صدیقه اون کسی که مؤمن متقیه کلا و رب الكعبه قسم به پروردگار کعبه هرگز کلا حالا پس و پیشش پیش خودمون معمولا قسم رو ابتدا میاریم حالا عربی هم همینطوره میتونی بگی و رب الكعبه کلا و کلا و رب الكعبه هرگز قسم به پروردگار کعبه دو یا سه بار تکرار میکنه هرگز نمیشه انسان مؤمن مصدق به الله و رسولش باشه و چی باشه بدگو و بددهن و زبان باشه نمیشه میگه فاعتق ابو بکر رضی الله عنه یومئذ بعض رقیقه اون بعضی از اون بردگان خودش را بکر صدیق رضی الله عنه میکنه ثم جاء النبي صلی الله عليه سلم اومد بعد نزد رسول الله صلی الله علیه و گفت فقال لا حول توبه نسوح دیگه بر نمیگردم دیگه کار نخواهم کرد با هم دیگه جمع نمیشه ایمان که لازمش خوش رفتاری و خوش برخوردی و خوش اخلاقی است با بد اخلاقی و بد دهنی و بدگویی با هم دیگه جمع نمیشه بدی و خوبی با هم دیگه جمع نمیشه دینمون دین خوبیه دینمون دین خوبیه پسندیده نیست بر مؤمن که اعمال ناپسند رو انجام بده مؤمن اعمالش رفتارش گفتار چیه پسندیده نیک درست خوب اینجا فضیلت ابوبکر صدیق هم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنه برش و فورا استجابت میکنه برای اینکه اون گناهش کفاره بشه بردگانش رو آزاد میکنه این استجابت سریع اون اصحاب و یارانه در مقابل وحی الهی قال المؤلف رحمه الله باب لعن الكافر حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا يزيد عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين قال اني لم ابعث لعانا ولكن بعثت رحمه سدو سيو يكمين باب زباب باب صحیح مفرد من بخاري رحمه الله وغفر له باب لعن الكافر اون چیزی که در مورد لعنت فرستادن بر کافر اومده 248 من حديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه قال قيل يا رسول الله قفت شد برسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله على المشركين بر عليه المشركين دعاكم قال إني لم أبعث لعانا من برای لعنت فرستادن که فرستاده نشده ولكن بعثت رحمه من برای رحمت فرستاده شده چنانچه الله جل و علا میگوید در قرآن وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای عالمیان جن و انسش مسلمان و کافرش رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت ولكن بعث رحمه رحمت بر مؤمنین که ظاهره برای نجاتشون از جهنم در دنیا و آخرت رحمتی برای مؤمنان در دنیا و آخرت و رحمتی برای کافران در دنیا و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم الله اونا را عذاب نمیده مادامی که تو دمیانه میان هستی الله تو را نفرستاده که اونها عذاب ببینن عقوبت ببینن در دنیا و آخرت نه الله رسول الله رسول الله علیه و سلم فرستاده که رحمت باشه برای همه که همه نجات بیابن همه دعوت بشن به سوی دین همه وارد دین بشن و از دین خوبیش را ببینن خوشیش را ببینن از خوشیش برخوردار بشن هدف اینه اگر قرار بر این بود که همه جا خشونت و تندی و خشکی بود کی وارد اسلام میشد کی اسلام را میپسندید به عنوان یک دین پس دین ما دین چیه دین خوشرفتاری خوش برخوردی خوش اخلاقی و پیغمبرمونم صلی الله علیه و سلم پیغمبر رعفت و رحمت و الفت و اخلاق یا ایها الناس چنانچه در حدیث داریم رسول صلی الله علیه و یا ایها الناس انما انا رحمت مهدا رحمتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که هدایت شده و برای هدایت ما فرستاده شده من تو رو اومده هدایت بکنه به سوی اخلاق و رفتار درست و نیک و پسندیده ما هم باید همینطور مثل رسول الله صلی الله علیه و رحمت باشیم بر دیگران لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه برای شما در رسول الله صلی الله علیه و الگوی نیکی هست خود را آراسته کن با اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم تو هم رحمت باش تو هم رحمت باش بر جن و انسش بر کافر و مؤمنش بر حیوان و جاندارش حالا میاد از رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی بر حیوانش شخصی رو میبینه چاقو رو داره تیز میکنه جلوه حیوان بعد میگین کارو نکن پس دین ما دین رحمتی حتی بر حیوان و جاندارش قال المؤلف رحمه الله باب النمام حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفه رضي الله عنه فقيل له ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان رضي الله عنه فقال حذيفه رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتات 132 مين باب از ابواب صحیح در مفرد ما بخاری رحمه الله و غفر له باب النمام خبر چی نمام 245 مين حديث از حمام رحمه الله که میگوید همراه حذیفه رضی الله عنه بودیم فقیل له بهش گفته شد قبل از اینکه عثمان رضی الله عنه به شهادت برسه خوارج اومدن توطئه کردن با سردستگی عبدالله بن سبا یهودی اومدن با بدگویی و ناسزا گفتن اومدن تخریبش بکنن به حذیفه رضی الله عنه گفته شد ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان یعنی یک شخصی میاد بدگویی عثمان رو میکنه داره یه چیزایی را به عثمان نسبت میده ناروا میگه به عثمان رضی الله عنه هدف اون شخص نمام اون شخص خبرچینم هدفش افساده وقتی که میاد بدگویی یک شخص رو میکنه غیبتش رو میکنه پشت سرش حرف میزنه هدف چیه تخریب کردن اسقاط کرده، از چشم انداختن هدف اینه حذیفه رضی الله عنه با حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنه بر این شخص انکار میکنه بر این شخص حذیفه رضی الله عنه میگوید در صحیح مسلم چنین مده فقال حذیفه اراده ان يسمعه یعنی این حدیث را از باب انکار بر اون شخص میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا يدخل الجنه قطات قطات نمام خبرچینه هرچند که گفته شده فرق بین نمام و قطات اینه که قطات یه چیزی که ندیده نشنیده میگه و نمام اون چیزی که شنیده و دیده را نقل میکنه هر دوتا هم قصدشون یکیه قصدشون افساده برای تخریب خراب کردن شخص خراب کردن وجهشه شخصیتشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان کسی که قطاتی بکنه نمامی بکنه خبرچینی بکنه افساد بکنه دو به همزنی بکنه چیکار بکنه دو به همزنی بکنه معمولا یکی از راهکارها برای گرفتن اخبار برای رو کردن اسرار دو به همزنیه میان مثلا پیش یک فردی یک از ترفندها هست یک از ترفندها و حیلهای شیطانی یکی از روش های پشت دستی زدن شخص را در یک امر واقعی قرار بدید تا ازش حرف بکشید مثل اون کاری که پادشاه مصر کرد با زنان دربار یوسف وقتی که یوسف علیه السلام وقتی که میاد خواب پادشاه را تعبیر میکنه و او را میخواه که بیاد پیش خودش یوسف امتناع میورزه میگه من نمیام تا اینکه بری از اون و بپرسی چرا دستاشو بوده نگفت زلیخا قال ما بال النسوه اللاتي قطعنا يديهن خب یک پشت دستی زدنه پادشاه خودش هم میاد زنا رو میاره چرا دستاتو بریدید پادشاه که نمیدونه جریان چیه یوسف هم هیچی نگفته بود که سر نخی دست پادشاه بده خب انگار الان پادشاه میدونه جریان چیه اومد اونا رو در یک امر واقعی قرار داد دستتون رو بریدید خب میدونم دستتون بریدید قصه چی بود داره پرونده رو رو میکنه انگار همه چیز رو میدونه خب خیلی جاها هست یک حرفی از تلفنت چنیدن یا یک حرفی یک کسی دیگه بر علیهت زده پشت دستی بهت میزنن که تو بقیه ماجرا رو رو کنی تو هم بیای بر علیه اون حرفی بزنی یه چیزی که بین تو اون بوده یا چیزهای دیگه که اونها نمیدونن بیای تو رو کنی یعنی هدف یعنی یک هدفی را طی میکنن با اون دو به زنی برای رسیدن به طعمه که تو اعتراف بکنی بر اون کاری که نکردی حالا جایی درسته مثلا جایی گفتم مثلا اینجا پادشاه این روند را به کار میبره با اون زنا اینکه گناه را به تن بگیرن گناهی که انجام دادن ولی اینکه بیگناه را وادار به یک گناه کردن اعتراف گرفتن زورکی این ظلمه و ظلم ظلمات و یوم القیامه ظلم تاریکی هاست ظلم تاریکی هاست و ظلم محرومیت از بهش لا يدخل الجنت قطعت تو که به قصد افساد اومدی فساد اومدی جاد بهش نیست وای بر تو هر کسی بخواد باشه وای بر تو اگر قصد افساد باشه قصد اصلاح نباشه قصد ظلم باشه تعدی باشه تجاوز باشه به حق و حقوق دیگران الله ما را در این دنیا نیورده به قصد افساد به قصد ظلم نه به قصد عدل انصاف الله هدفش از آفرینش ظلم نبوده تعدی نبوده هدفش عمران این زمین بوده آبادی این زمین بوده با خوبی با, با درستی نه با بدی نه با دو به همزنی کردن نه با تحمیل کردن جرم بر یک بیگناهی و الی آخر حالا میاد بحث این که یک سری استثناها ما داریم یک سری استثناها هست یک جاهای شر بهت اجازه داده در غیبت قبلا گفته شد حالا باز خواهد اومد بعدا ولی که اون چیزها در پرانتزه حالا وظیفه ما چیه در مقابل کسی که میاد نمامی یا خبرچینی میکنه خبری از کسی بر علیه کسی میاره حالا میخواد حاکم باشه دوست رفیق هر کسی میخواد باشه وظیفه ما در مقابل اون شخصی که خبری از کسی به ما میاره چیه یک چیزی که نشنیدیم باور نکنیم تو خودت شنیدی مگه نه این داره خبر بهت نقل میکنه تو قصدش هم نمیدونی از دلش نمیدونی اولین چیز باور نکن چون اصل بر اینه که قطات و نمام فاسقن و فساق حرفشون پذیرفته شده نیست گواهشون پذیرفته شده نیست اصل بر اینه اصل بر دروغگو بودنش چون داره نمامی میکنه خبرچینی گناه کبیر است بس اول عدم تصدیقش دوم نهیش بکنه نصیحتش بکنه این کارت نمامی خبرچینیه بر حذر باش سوم بغضش به خاطر این کارش ما بغض هر گناهکاری داریم به خاطر اون گناهش الحب فی الله والبغض فی الله اوثق عرال ایمان از ایمانمون بغض فی الله و حب فی الله و چهارم که نسبت به اون برادری که داره اون شخص تخریبش میکنه بدگویش میکنه در دلش کینه و کدورت و بغض نیاد خب ما این چینی چیز در رسانه هایی که خبری کار میکنن داریم کانال خبری فلان کشور بر علیه فلان کشور تا میتونه دروغ میگه تا اینکه اونا رو تخریب بکنه یا شاید هم راست بگه ولی که هدفش خبرچینی کردن و افساده ایجاد کدورت و بغضه بر حذر باش از اینکه اون بغضت و کینه و کدورتت به خاطر اون خبرها باشه هرچند درست باشه چون گفتیم نمامی خبرچینیه شاید اون خبر رو تو شنیده باشی شاید هم درست بگه ولی که اون هدفی را طی میکنه هدفش تخریبه و توی اینکه در دلت جا باز میکنه اون نمام با اون خبرچینیش تو مواظب اون قلبت باش پنجم که خبرچینی اگر اومد خبری را بهت نقل نرو دیگه تجسس نکن حالا مثلا یه کسی بهت اومد که پشت سر چنان حرف فلان حرفی زده شده چنان حرفی گفته چنین حرفی و چنان حرفی گفته شده تو دیگه نیا بگو پس کی گفته کی بود نه تجسس ول کن کنجکاو نباش حالا یه کسی یه حرفی پشت سرت زد باید بدونی که کی گفته و چرا گفته این هم گفته شد اینقدر پشت سر رسول الله صلی حرف زدن گفتن دروغگو و دیوانه و دهها بهتان و دروغ بهش بسن ولی رسول الله صلی الله علیه و میگه دنبال بود که مچشون رو بگیره نه ششم که اگر یک خبر چینی اومد خبری را بهش نقد دیگه نره سخنگوی اون خبر چین بشه ما هم جایی کانال خبری یک رسانه ای میشیم جایی تو فضای مجازی یک خبری بر علیه یک حاکمی کشوری رئیسی رئیس جمهوری یک خبری نقل میکنن دیدی اونجا مشروب خوردن دیدی رقاصه ها آوردن دیدی ارکستر آوردن دیدی دخترها و پسرها با هم دیگه رقص میکردن ماشاءالله این شخص مصلحه این شخص اومده مسلمان ها رو نصیحت بکنه ماشاءالله این داره امر معروف نه از منکر میکنه نه این ترویج فساده این شایع پراکنیه این افساده این ایجاد بغض و کدورت این نمامی و خبرچینیه این ازاعه و فاش کردن فاحشه است برحذر باشیم از اینکه در این تله های شیطان نیفتیم تله های شیطان کمی زیاده والله زیاده تله ها زیاده نمیگیم که اون حاکم یا اون رئیس یا اون نمیدونم سلطان یا اون پادشاه بی عیب و نقصه شده اون نمام یه چیزی دروغی شاید نقل نکنه شاید هم شنیده و شاید هم دیده ولی که اشاعش ازاعهش اذاعه و نشر و انتشارش اشتباهه شرع منعش کرده و اومده جلوت گرفته تا اینکه ما مصلح باشیم نه مفسد امام نووی رحمه الله توی پرانتز اینجا یه قیدی میاره میگه در بحث نمیمه و نمامی همونطور که در بحث غیبت ما استثناها داشتیم میگه در بحث نمامی هم یک استثناها داریم صورت مسئله یک جلسه جمع نشستید تو اون جمع فردی نقشه میچینه برای ترور کردن فردی فردی نقشه میچینه برای ترور کردن فردی تخریب یک فردی یا هر بلایی مصیبتی سر یک فردی در بیاره یا یک فردی بیاد بگه من فلانجا میخوام انتحاری ببندم اهل مسجدی بازاری وظیفه منی که میدونم و شنیدم اینها این برنامه دسیسه ای دارن چیه نمامی کردن یا نمامی نکردن اینجا استثنا شد اینجا نمامی شد وظیفه به قصد اصلاح را کن رسیدن به صلاحه رسیدن به چیه صلاحه دفع المفسده مقدم على جلب المصلحه جا یک فسادی رو میخوای دفع کنی یک فسادی را مرتکب میشی کمتر از اون فسادی که اونها نیت بد و شومی دارن کار اونها شوم بده تو اینجا شرع رخصت بهت داده که پیشگیری بکنی جلوگیری بکنی از اون پیش آمدی که اونها نقشه براش کشیدن اینجا شربت اجازه داده همونطور که برای غیبت ما اون اجازه رو داشتیم چیزی که نبوی رحمه الله بهش اشاره میکنه میگه و ذلك كما اذا اخبره بان انسانا يريد الفتك به او باهله او بماله او اخبر الامام او من له ولايه بان انسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسده ويجب على صاحب الولايه الكشف عن ذلك وازالته انسان باید بره کسی که والی بگه و اون والی هم وظیفش جلو اون منکر را بگیره فکل هذا و مشبهه لیس حرام این فعلا حرام نیست و قد یکون بعضه واجبه بعضی از این نمامی ها واجبه و بعضه مستحبه على حسب المواطن حسب جایگاه اینا فرق میکنه جایی هم حرامه اما اینکه وارد بهش نمیشه نمام و قطات قبلا بحثشو کردیم گفتیم که یا اینکه اصلا وارد بهش نمیشه چون مستحل حرامه مثل اون کسی که همسر پدر وقتی که ازدواج با اون حرام شده بود اون فرد اومد اون حرام الهی را بر خودش حلال کرد و ازدواج کرد شرع خونش رو هدر داد این مستحله مستحلم چیه حکمش در شریعت مستحل حکمش کفره ردت یا اینکه از باب مستحل که ردته اما اینکه مقر به گناه باشه انجام بده اینه که محروم میشه از دخول ابتدایی به بهش یعنی مستقیما وارد بهش نمیشه بلکه عذابش رو میبینه عقوبت اون گناه را پس میده بعد وارد اون بهش میشه و یا اینکه چنانچه قبلا گفته شد از بهشت خاصی از اون بهشتی که درجاتی متفاوت داره از بهشتی از اون بهشت ها اون فرد محروم میشه در بهشت ابدی سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله محمد و محمد